Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորդ բանորությունների մասին համառոտ Արցախի նախագահան ստորագրել է մի շարք օրենքներ, Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակը ողջունել է Արցախի հանրապետության անկախությունը սատարող բանաձևը։ Արցախի մայրբուհում մեկնարկել է ուսանող աշակերտ զինվոր միասնության ուժը ծրագիրը։ Ադրբեջանի կողմից Պոլոնես համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի գնումը չի կարող համաժեք լինել հայկական Իսկանդերին։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է միայն խաղաղ ճանապարհով։ Բրյուսելում Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ քաղաքական ակցիա կանցկացվի։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականն ընկերական հանդիպում կանցկացնի Բելարուսի ընտրանու հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 11-ին ստորագրել է էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ պետական турքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքները։ օրենք Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակը ողջունել է ԱՄՆ Միչիգան նահանգի սենատի կողմից Արցախի հանրապետության անկախությունը սատարող բանաձևի ընդունումը։ Այս մասին նշված է բարեկամության շրջանակի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Բանաձևի ընդունումը հատկապես կարևորում է այն առումով, որ այն հստակորեն կապում է ժողովրդի եւ նրա ժողովրդավարական ինստիտուտների օրինական ճանաչումը տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովման հետ։ Բարեկամության շրջանակը բարձր է գնահատում Միչիգանի նահանգի մասնավորապես Բանաձևի հեղինակ սենատոր Քնեզեկի որոշիչ ներդրումն Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացի առաջ մղման գործում։ Նշենք, որ սեպտեմբերի 28-ին ԱՄՆ Միչիգան նահանգի սենատը ընդունել է Բանաձև, որով կոչ է արել Միացյալ Նահանգների նախագահին եւ կոնգրեսին ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ինչպես նաեւ տնտեսական եւ մշակութային կապեր հաստատել Արցախի հետ եւ աջակցել խաղաղությանն ու կայունությանը հարավային Կովկասում։ Էմանուել Մակրոնը վերջերս է ընտրվել Ֆրանսիայի նախագահ եւ դեռ չի հասցրել ամբողջությամբ ներգրավել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի մեջ։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի խորհրդարանի իշխող կուսակցության падգամավոր Դանիել Ղազարյանը։ Падգամավորը վստահ է, որ մոտ ապագայում 5-րդ հանրապետության նախագահը կզբաղվի այդ խնդրով։ Ես կարծում եմ, որ վերջինիս գործնեությունն այդ գործընթացում կդառնա նրա նախորդի Ֆրանսուয়া Օլանդի քաղաքականության շարունակությունը, նշել է Ղազարյանը։ Նա ընդգծել է, որ Փարիզի համար կարևոր են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման երկու սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրուտ քաղաքում վերջերս իր բացումն է հայտարարել մասնավոր սեկտորի մի նոր կառույց՝ Դորուց ստուդիո ընկերությունը, որը կոչված է զբաղվելու շրջկենտրոնի ճարտարապետական նախագծման աշխատանքներով։ Ինչպիսին են տեսնում ընկերության մասնագետները Հադրութի ապագա ճարտարապետական դիմագիծը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Դորուտ ստուդիոյի հիմնադիր տնորենը երիտասարդ ճարտարապետ Նինա Ներսիսյանն է, ով մասնագիտական կրթություն է ստացել Երևանում, ապա որակավորվել Իտալիայի Միլան քաղաքում։ Արմատներով հադրուցի ճարտարապետը միշտ էլ երազել է վերադառնալ նախնյաց օրանն ու այն վերակառուցել հնի ու նորի գրագետ համադրությամբ։ Հին հադրութը 19-րդ դարի հադրութն է, որը որ ցարական իշխանությունների օրոք է կառուցվել։ Այդտեղ կան ավելի քան 300 տներ, շատ հետաքրքիր ճարտարապետությամբ, հենց այդ ժամանակահատվածը նկարագրող, ու կարծում եմ, որ այդ թաղամասը արժի փակել եւ դարձնել արգելոց։ Ստուդիայում աշխատում են երիտասարդ մասնագետներ։ Նրանց առաջին աշխատանքը քաղաքի կենտրոնական մասի Խորնախբյուրի շրջակայքում է, որն ըստ էության քաղաքի գլխավոր հրապարակն է։ Ներկա պայն ենք ավարտում ենք վերակառուցման նախագիծ, շենքի վերակառուցման նախագիծ, որը որ լինելու է հենց Խորնախբյուրում, այդ հրապարակում հադրութի, այն դառնալու է երաշտական դպրոց եւ մարզասրահ։ Մոտ ապագայում նախատեսվում են աշխատանքներ Հադրուտ քաղաքի հատակագծի լրամշակման ուղղությամբ։ Մենք արդեն քննարկել ենք այդ հարցը գլխավոր ճարտարապետի հետ, Հադրութի, ու պլանավորում ենք միասին համատեղ աշխատել այդ ուղությամբ, որ գլխավոր հատակագիծը ձևավորենք։ Նինա Ներսեսյանը հուսով է, որ ապագայում կընդլայնեն իրենց գործնեության շրջանակները, ընդգրկելով նաև շրջանի գյուղական բնակավայրերը։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հոկտեմբերի 9-ին Ծաղկաձորի գրողների տանը մեկնարկել է Սփյուռքի հայագիր եւ օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովը ժամանակակից հայ գրողն ու գրականությունը 21-րդ դարի մարտահրավերների արչեւ խորագրի ներքո։ Բացման օրը նշանավորվեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի մշակույթի նախարարությունների շնորհավորական ուղերձների ներկայացմամբ, ինչպես նաև գրողների ու գրականագետների զեկույցներով, ելույթներով։ Մյուս երկու օրերին նիստերը շարունակվել են ինչպես Ծաղկաձորում, այնպես էլ Երևանում։ Մասնավորապես երկրորդ օրը համաժողովի մասնակիցներն այցելել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, որտեղ նրանց ընդունել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Հայ գրողներն այցելել են նաև Ծիծեռնակաբերդ եւ ծաղիկներ խոնարել հայոց ցեղասպանության նահատակների հուշահամալիրում։ Սփյուռքի հայագիր եւ օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովն աննախադեպ է, Քանի որ նախորդների համեմատ այս անգամ երկրների աշխարհագրությունն ու մասնագետների թիվն առավել ընդգրկուն էր։ Հայաստան էր ժամանել 14 երկրից 46 գրող։ Համաժողովին ներկային գրողներ Իրանից, Վրաստանից, Սիրիայից, ԱՄՆ-ից, Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Աբխազիայից, Ռումինիայից, Գերմանիայից, Շվեյցարիայից, Իսրայելից, Անգլիայից, Ֆրանսիայից, Լիբանանից։ Համաժողովին Արցախի գրական ընտանիքը Վարդան Հակոբյանի գլխավորությամբ ներկայացված էր 6 հոկանոց պատվիրակությամբ։ Արցախի եւ Հայաստանի գրողների միության անդամ երիտասարդ արձակագիր ու լարագրող մեր գործընկեր Վան Նովիկովի խոսքով համաժողովին նախ եւ առաջ ուրվագծվել են գրականության ոլորտում արկա խնդիրները։ Հետագայում որքանով այդ խնդիրների լուծումները գործնական տեսքի կբերվեն չեմ կարող ասել, բայց միայն այն, որ մենք հասու ենք դառնում Սփյուռքում տեղի ունեցող գրական գործընթացներին, արդեն իսկ լավ է։ Դա ինձ համար մեծ նշանակություն ունի, քանի որ ինքս էլ շատ եմ հետաքրքրվում Սփյուռքի քաղաքական կյանքով ու ցավով եմ նշում, որ հայապահպանության տեսանկյունից այնտեղ բազում բացեր կան։ Խոսելով Արցախի քաղաքական առօրյայի մասին, նա ընդգծել է, որ քաղաքական հանդիպումների ընթացքում ծավալված քննարկումների շրջանակներում սովորաբար հաճախ է խոսվում այն մասին, թե Արցախի արդի գեղարվեստական քաղաքականության մեջ Աժանվույնս չի արտացոլված երկրի մերօրյա կյանքը։ Դա լուրջ խնդիր է։ Կարդալով Արցախցու ստեղծագործությունները Երևանի կամ այլ քաղաքի երկրի բնակիչը չի կարող լավ պատկերացում կազմել այն մասին, թե Արցախն ինչպես է ապրում այսօր։ Ինչով են զբաղվում տեղի երիտասարդները, ինչն է նրանց մտահոգում, սակայն գրական կյանքը մեզ մոտ երում է։ Հոկտեմբերին Արցախում Մուրացանյան օրեր կազմակերպվեցին։ Կային մասնակիցներ տարբեր զորամասերից, դպրոցներից, գրադարաններից։ Մեզ մոտ իրականացվում են գրական միջազգային փառատոներ, որոնք ընդհանուր առմամբ Արցախի Հայաստանի ճանաչմանն են նպաստում։ Հավելենք, որ Սփյուռքի հայագիր եւ օտարագիր գրողների 6-րդ համաժողովի աշխատանքները կեզրափակվեն այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկել է ուսանող աշակերտ զինվոր միասնության ուժը ծրագիրը։ Մայրբուհի ուսանողների, շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Յարամիշյանը նշել է, որ ծրագրի նպատակն է այցելությունների կազմակերպում հանրապետության բոլոր շրջաններ, պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասեր, որտեղ հանդես կգան մշակութային միջոցառումներով։ Շրջանների դպրոցներում կկազմակերպեն նաեւ ինտելեկտուալ խաղերի մրցույթ եւ լավագույնը ճանաչված թիմերը կմասնակցեն Արցախի Պետական համալսարանի ռեկտորի Գավաթ եզրափակիչ խաղին նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Մեկնարկը տրվել է Քաշաթաղի շրջանում, հաջորդ այցը պլանավորվում է հոկտեմբերի 14-ին Շամյանի շրջան, ասել է Վիտյա Երամիշյանը։ Քանի դեռ հակամարտության կողմերի միջև չկա վստահություն, կարգավորման հարցում առաջընթացն անհնար է։ Այս մասին նշել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների սպասվող հանդիպմանը։ Ինքնին այն փաստը, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է իր միջազգային պարտավորություններից, արդեն հարցականի տակ է դնում ցանկացած ապագա համաձայնություն։ Նա կարող է իր ստորագրությունը դնել եւ վաղը չկատարել, ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարարը։ Շավարժ Քոչայանն ընդգծել է, որ այսօր հայկական կողմը ունի երաշխիք, որ Ադրբեջանը բանակցելուն զուգահեռ չի սկսի ռազմական գործողություններ։ Մշտապես բարձր մակարդակով հանդիպումներից առաջ Ադրբեջանը լարում է իրավիճակը թե հայ-ադրբեջանական սահմանին, թե Արցախ-Ադրբեջան շփման գծում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Հապետյանը։ Ադրբեջանը ուզում է ցույց տալ մի պարզ բան, որ ճունի հստակ պատրաստակամություն խաղաղ ճանապարհով խնդիրը կարգավորելու։ Վերջին տարիների ընթացքում այս փաստն արձանագրվում է, որը խորը մտահոգություն առաջացնում է ասել է падգամավորը միջնորդների ուշադրությունը հրավիրելով այս խնդրի վրա։ Ադրբեջանը ցանկանում է ձեռք բերել Պոլոնես համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ։ Այն դասվում է չկառավարվող հրթիռների շարքին եւ ավելի շատ նախատեսված է քաղաքացիական բնակության խոցման համար, քան բանակի։ Ըստ ռազմական փորձագետ Արկադի Գրիգորյանի, Իլհամ Ալիևը չի էլ ཐակցնում, որ նրան ավելի մեծ թվով ռեակտիվ համակարգեր են պետք Հայաստանի քաղաքացիական բնակության շրջանում, մեծ կորուստներ պատճառելու համար։ Արկադի Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանի կողմից Իսկանդերի ձեռքբերումը պատասխան քայլ էր Ադրբեջանի կառավարության գործողություններին։ Հայաստանից բարձրություններում մեծ թվով համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր երբեք չեն եղել, որովհետև հայկական կողմը չի ձգտում քաղաքացիական բնակչությանը մեծ վնաս հասցնել, այլ նախընտրում է գերճշգրիտ նշանառության սպառազինություն, ընդգծել է փորձագետը։ Հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է միայն խաղաղ ճանապարհով։ Այս մասին Երևանում ասել է ՀԱՊԿ միացյալ շտաբի պետ գեներալ-գնդապետ Անատոլի Սիդորովը։ Պատասխանելով ՀԱՊԿ անդամների կողմից Ադրբեջանին զենք մատակարարելու մասին հարցին, միացյալ շտաբի պետը նշել է, որ եթե ինչ-ինչ պետություններ համագործակցում են, ապա ամեն երկիր ունի իր կառույցներն ու ղեկավարները, որոնք խորապես եւ լուրջ գնահատում են դա։ Գլխավոր խնդիրն է պահպանել բալանսը, իսկ հետագայում կարգավորել հակամարտությունը։ Վստահ են, որ կարգավորումը հնարավոր է միայն խաղաղ ճանապարհով։ Իսկ սպառազինությունների մասով ասեմ, որ եթե ինչ որ մեկը մտադիր է զենք ունենալ, նա կձգտի դրան, ասել է Սիդորովը։ Վերջին տարիներին նկատելի բարելավել է մարտական հերթապահություն կրող անձնակազմին տրվող սնունդը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը, նշելով, որ որակյալ սնունդ ապահովելու ճաշացանկը ըստ անհրաժեշտության փոփոխությունների ենթարկելու համար Պաշտպանության բանակում համապատասխան հանձնաժողովի կողմից մարտական դիրքերում հաճախակի ուսումնասիրություններ են իրականացվում հաշվի առնում զինծառայողների կողմից բարձրացվող առաջարկները։ Դուք լսում եք լուրեր։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովն ընդունել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումը քննադատող բանաձև։ Պատվիրակները կոչ են արել Ադրբեջանին անմիջապես իրականացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումների լիարժեք կատարումը, ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին, լրագրողների համար ստեղծել իրենց աշխատանքն ազատ կատարելու պայմաններ, ինչպես նաև շտկումներ իրականացնել քաղաքացիական հասարակության գազམ་ակերպությունների գործնեայության եւ ֆինանսավորման իրավական շրջանակներում, որ เป զի դրանք լիովին համապատասխանեցվեն Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին։ Հոկտեմբերի 23-ին Բրյուսելում եվրոպացի քաղաքական գործիչների, դիվանագետների, իրավաբանների եւ իրավապաշտպանների մասնակցությամբ ադրբեջանական իշխանությունների գործողությունների դեմ քաղաքական ակցիա է անցկացվելու։ Եվրոպական քաղաքականության բաց հասարակություն ինստիտուտը կազմակերպելու է ճնշումներ սահմաններից դուրս վտարված ադրբեջանցիները Վրաստանում թեմայով քննարկում։ Ադրբեջանի կառավարությունը պատրաստում են մեղադրել ընդդիմադիրներին եւ այլախոհների դեմ աննախադեպ պայքարում։ Քննարկման կազմակերպիչների խոսքով Ադրբեջանական քաղաքացիական հասարակության բազմաթիվ առաջնորդներ ստիպված են եղել լքել երկիրը եւ տեղափոխվել Վրաստան։ Այսօր ծննդյան 89-ամյակն է նշում հայ լեգենդար դուդուկահար եւ կոմպոզիտոր Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ջիվան Գասպարյանը։ Դուդուկի վարպետ, այսպես են աշխարհում կոչում հայ մեծանուն դուդուկահարին, ով ինքնուրույն է սովորել նվագել դուդուկ ի դեպ 6 տարեկանից։ Իր տաղանդի եւ եզակիության շնորհիվ աշխարհահռչակ դուդուկահարը մի շարք հեղինակավոր պարգևների է արժանացել։ Նա համագործակցել է համաշխարհային ճանաչում ունեցող մի շարք անունների հետ։ Ջիվան Գասպարյանի դուդուկը հնչում է աշխարհին հայտնի մի շարք ֆիլմերում։ Մարզասերների համար Հայաստանի եւ Բելարուսի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների միջև ընթացող բանակցություններն ընկերական խաղ անցկացնելու կապակցությամբ ավարտվել են։ Համաձայն երկու կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի Հայաստան-Բելարուս ընկերական հանդիպումը կկայանա նոյեմբերի 9-ին Երևանում։ Ռուսաստանում կայանալիք ֆուտբոլի 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի ավարտից հետո հայտնի են դարձել UEFA-ի ազգերի լիգայի բոլոր դիվիզիոնների կազմերը։ Հայաստանի ազգային հավաքականն ընդգրկվել է վերջին D դիվիզիոնում, որում տեղ են գտել UEFA-ի ամենացածր վարկանիշով թիմերը։ Ազգերի լիգայում հանդես են գալու 55 եվրոպական հավաքականներ, որոնք բաժանվել են 4 դիվիզիոնների A, B, C, D։ Յուրաքանչյուր դիվիզիոնում կլինի 4-ական խումբ, իսկ խմբային փուլի վիճականությունը տեղի կունենա հունվարի 24-ին Լոզանում։ Դիվիզիոնները կազմելիս հաշվի են առնվել հավաքականների վարկանիշներն UEFA-ի դասակարգման ցուցակում։ Վիճականության ժամանակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ինչպես նաև Ռուսաստանն ու Ուկրաինան չեն կարող հայտնվել նույն խմբում։ Ազգերի լիգայի խմբային փուլի հանդիպումները կմեկնարկեն 20 2018 թվականի սեպտեմբերից, իսկ հաղթողը հայտնի կդառնա 2019-ի հունիսին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն։